عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يقول المصنف حفظه الله تعالى النقطة الثالثة ذكر بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi sallam leo tupo katika nukta ya tatu katika risala ya Sheikh Abdallah ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى عضو هيئة التدريس في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أو بالمدينة النبوية na tupo katika nukta ya tatu ambayo inasema dhikru baadhi musammayati kutaja baadhi ya misemo au misamiati asharia ya kisheria lisalafi salih ambayo ina maanisha neno la salafu saleh anasema Allah amhifadhi الناظر في كلام عدد من أهل العلم يجد أنهم استخدموا أسماء أخرى ودلالتها هي دلالة هذا الاسم الشريف ولا يفهم من هذا وجود تباين فيما بينها بل كلها متفقة دلالتها تماما وهذه الإطلاقات كلها منبثقة من نصوص دلت عليها hii ni nukta ambayo imetanguliwa na nukta mbili ambayo nukta ya kwanza ilikuwa ni bayanu maana salafia fi lugha na nukta ya pili ilikuwa ni manhum as-salafu silahan na nukta hizi amezieleza vizuri kufanua nini maana salafia katika lugha kateta nukuu za ulama walioandika vitabu ilivyofafanua baadhi ya maneno katika lugha ya Kiarabu kama vile alivyonukuu kutoa kwa Ibn Faris katika kitabu chake mashuhur moja makaisi lugha kadhalika Ibn Mandur kadhalika Nihaya Ibn Athir na baadhi ya vitabu vingine ambavyo vimekuwa vikionyesha kwamba maana ya neno salaf katika lugha katika maana halisi ni mantakadamaka wasabakaka wa sabakaka fi sinni wal fadl ni mtu ambaye aliyekutangulia na akawa tangu wako katika miaka na ubora katika istilaha pia vile vile maana iliyokuja ni kama hiyo mantakadamaka taqaddamaka wa sabakaka fi sinni wal fadl kwa adila ambazo zilizokuja katika kitabu na sunna kama vile aya ndani ya surati Tauba ya mia moja kadhalika hadithi iliyopo katika sahihi mbili Bukhari na Muslim hadithi Ibn Mas'ud khairu nas qarni kadhalika kaulu nabii sallallahu alayhi wasallam min hadithi Aisha Mtume sallallahu aliulizwa na bwana mmoja ayu nasu khair qala al-qarnu alladhi ana fihi thumma ath-thani thumma ath-thalith wadha na akawa ameonyesha kwamba tahdidu zamani alwari fi hadithi ibn Mas'ud wa Aisha wa ghairiha min alhadith kafin fi tahdidi maana salaf istilaha kafin fi tahdidi maana salaf istilaha kwa maana ya kwamba kila ambaye aliyeishi katika zama hizo zilizobarikiwa yatosha kuitwa yeye ni katika salafu saleh ambaye hao wamewaiga masahaba waliotangulia kadhalika masahaba wao la shaka wamuiga mtume sallallahu alayhi wasallam nama yule ambaye alikuwa katika zama hizo ikawa hakuwa na matendo ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam huyo hafai kuitwa nani hafai kuitwa salafu sale hafai kuitwa salafu sale leo katika nukta ya tatu Muallif anataka kuonyesha baadhi ya majina ya kisheria ya salafu saleh ambalo pia hili huwa ni tatizo katika baadhi ya watu. Hili huwa ni tatizo katika baadhi ya watu. Wengine hudai kusema kwamba haya majina mtu kujiita salafu asaleh ni majina ya kuzua, ni majina ya kuzusha, majina ambayo wanayatumia watu wa Ahlus Sunna wal Jamaa, firqatun najia, taifatun mansura alghurabao ahlusunna waljamaa salafu saleh na mingineyo ni majina ya kuzusha na kwamba hayana marejeo hayana marejeo lakini hapa muallif anataka kuonyesha hilo asema anadhir fi kalami adadi min ahli alilm mtu ambaye atakayeangalia katika maneno ya idadi ya maneno ya ahli ilm yajidu annahum mustakhdamu asmaa ukhra anapata kwamba wao ahlul ilm walitumia majina mengine wadilalatuha na dalili ya hayo majina hiya dilalatu hadha alismi sharif dalili ya hayo majina ndiyo dalili ya hili jina tukufu yani jina la safu saleh hayo majina mengine yatakuja tutayataja wala yufhamu min hadha wujudu tabayunu ma bainaha wala haifahamiki kwamba yani kuwepo kwa haya majina eti umepatikana kitenganishi baina ya hayo majina na jina hili ha? bal kulluha muttafiqatun dilalatuha tamaman bali yote majina hayo dalili yake yenye kuafikiana au dalili zake zenye kufikiana wa hadhihi litlaqatu kulluha mumbathikatu min nususi dallat alayha na haya majina yote ambayo huitwa watu wa sunna yote yametokana na dalili ambazo zinajulisha juu ya hayo majina yani anataka kusema mwalif kwamba watu kuitwa salaf kisha akapatikana ngine akaitwa firqatun najia ngine akaitwa taifatun mansura ngine akaitwa ahli sunna ngine akaitwa alghuraba eh haya majina yote haya yana dalili na kuwepo kwa majina haya yani kuwepo kwa jina zaidi ya moja likawa linamhusu mtu aina moja hakuna maana kwamba bainahuma tabayu tabayu maana yake ni kitenganishi kwamba ikiwa nyinyi mtakuwa mnaitwa salafu saleh hamfai kuitwa pia taifa tu mansura wala hamfai kuitwa firqatun najia wala hamfai kuitwa ahlu alhadith au hamfai kuitwa ahlu athar au hamfai kuitwa ahlu sunna wal jamaa laysa bainahuma tabayu wazi Bal majina yote haya yanamhusu mtu huyo huyo mmoja al-sunna wal jamaa na vyovyote atakavyojiita anakuwa ni sawa sawa na adilla zote zina sawa zinafikiana wazi nafahamiana makasaba bal kulluha muttafiqatun dilalatuha tamama wa hadhihi litlaqatu kulluha mumbathiqatun min nususin dallat alaiha kisha akasema famin tilka almusammayati famin tilka almusamiyati. Katika misamiati au majina hayo, basi kuna jina la kwanza ambalo ni mashuhuri mbele za watu wote ambalo linaitwa Ahlus Sunna wal Jamaa wa Ahlul Hadith wa Ahlul Athar wa Firqatun Najia wa Taifatu Almansura wal Ghuraba. Kwa majina mangapi hayo? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Sawa? Yaani nyinyi mnaitwa majina hayo majina yote hapa tutaona hapa shekhe ame ameegemeza katika dalili kwamba kila jina lina dalili ukijiita alul hadith ni sawa ukijiita alul athar ni sawa ukijiita taifatun mansura ni sawa ukijiita firqatun najia ni sawa ukijiita al-ghuraba ni sawa sawa ukijiita al-sunna wal jamaa ni sawa tunafahamiana eh asafa amma tasmiyatu bi ahli sunnati wal jamaati ama hili jina la ahli sunna wal jamaa فيقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة أه؟ أسمى إمام سفيان الثوري رحمه الله kwamba idha balagha rajulin bil mashriqi sahibi sunna sawa eh? wa akharu bil maghrib ukimfikia au akikufikia mtu mmoja kutoka mashariki ambaye ni mtu wa sunna eh? wa akharu bil maghrib yani kufikia habari kwamba kuna mtu yuko mashariki wa ulimwengu na mwingine yuko magharibi fabathi lahima bisalam bidi watumie salamu wale wenye kwenda huko waambie kwamba jamani ndugu yenu mimi nipo huku eh ninaku ninakusalimieni wazi nakusalimieni wadu lahuma na waombee dua ma aqalla ahla sunnati wal jamaa uchache ulioje wa ahli sunna wal jamaa uchache ulioje wa ahli sunna wal jamaa kwamba ahli sunna ni wachache kwamba ikufikia habari kwamba kuna ndugu zako ahli sunna sehemu lazima watumie salamu wazi na kama unaweza kuwafikia basi wafuate kawaone wajulie hali zao akhrajahu al-lalakai fi sharhi usuli i'tiqadi ahli sunna usul i'tiqad وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في الاستقامة آه شيخ الإسلام anasema katika kitabu chake al-Istiqama wal bid'atu maqrunatun bil furqati kama anna sunnata maqrunatun bil jamaa kumba bid'a imeshikamana na utengano na farka kama vile sunna imeshikamana na nini na jamaa fayuqalu ahlus sunnati wal jamaa basi hawa watu wa sunna kwa sababu sunna imeshikamana na jamaa wanaitwa ahlus sunna na jamaa kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqati kama vile wanavyoitwa watu wa bid'a kama ni watu wa bid'a na nini wazushi na watu wa furqa tumeelewana hapo maneno ya Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abi al-Halim ibn Abi Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala وقال رحمه الله في موضع آخر كما في المجموع Ah, eh majmuu fatawa majmuu fatawa yake Sheikh Islam anasema pia sehemu nyingine katika kama ilivyo katika majmuu juz ya 3 kurasa 375 eh, muarifan ahla ahla sunna akiwa anaweka eh, anawekea taarifu anawafafanua ahla sunna akisema humul mutamassikuna kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kwamba ahla sunna ndio walioshikamana na kitabu cha Allah kadhalika walioshikamana na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamattafaka sabiqun na wameshikamana na yale ambao waliwafikiana waliowatangulia alawaluna wa mwanzo min almuhajirin wal ansar katika masahaba waliohama kutoka Maka kuja Madina wa ansar wal ansar na masahaba waliowanusuru hawa walitoka Maka kuja Madina walladhina tabauhum biihsanin na wale walofuata kwa wema na aya zimetangulia kule nyuma eh katika kuelezea salafu salih istilaha na watu gani واضح والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الآية انتهى كلامه رحمه الله وقال أيضا سمعتنا pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kufafanua hawa al-sunna kina nani wa madhhabu ahli sunnati wal jamaa na madhehebu ya al-sunna wal jamaa قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمدا سوا ومذهب أهل السنة والجماعة لمذهب يا زمان سانا قبل الله أجاوهمبا أجاوهمبا أبا حنيفة نعمان بن ثابت سوا أبو حنيفة نعيد نعمان بن ثابت سوا مالك مالك بن أنس خلاص إمام دار الهجرة واضح والشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى القرشي وأحمد أي أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني إمام أهل سنة والجماعة واضح قبل ya hawa maimamu wakubwa hawajazaliwa tayari madhehebu تياري مذهب أهل السنة والجماعة يابو wazi ya jamaa tayari madhhabi ya sunna wal jamaa yapo fa innahu madhhabu sahabati alladhina talaqawhu an nabiyyi hakika madhhabu hayo ndiyo madhhabu ya masahaba ambao talakauhu an nabiyihim wameyapokea kutoka kwa mtume wao wameyapokea kutoka kwa nabii wao waman khalafa dhalika kana mubtadi'an inda ahli sunnah na yeyote atakayehalifu hilo atakuwa ni mtu wa bid'a inda ahli sunna atakuwa ni mtu wa bid'a kwa watu gani kwa watu wa sunna Kwa madhhabi ahli sunna aljamaa ni qadima wazi jamaa kisha akasema wa amma tasmiyatu bi ahli alhadithi wa ahli alathar tumeona eh istidlali za watu kujiita ahli sunna fahiya maujudatun kama qultu fi kalami alulamai kalimam Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Pia kujiita al-hadith na al-athar, jambo hili lipo kama anasema kama nilivyosema katika maneno ya wanawachuoni kama vile Imam Ahmad na Bukhari na wasiokuwa hao wamesema maneno haya huko zamani. Qala al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fil Majmu' al Imam Ibn Taymiyyah kama ilivyo katika Majmu' fatawa asema madhhabu salafi ahli alhadithi wasunnati waljamaa wazi hapa imekuja wazi kabisa kama madhhabu ya salafi ni ahlul hadithi na ahlus sunna wal jamaa madhhabu ya salaf ndio watu gani alhadith ama watu watofautia watu wanatofautisha kwamba mimi al sunna afuasa mimi wasifasafi siwataki madhhabu ya salaf ndio madhhabu ya al kadhalika ndiyo madhehebu ya sunna na jamaa kwa ukiwa wewe ni ahli sunna jamaa wewe ni salaf kadhalika wewe ni ahli alhadith thumma saqa madhhabahum kisha akawa akawaeleza madhhabu yao yakoje fasamahum bi ahli alhadithi was sunnati wal jamaa Sheikh akawa amewataja kwamba hawa ni watu wa hadithi na sunna na jamaa eh akaeleza madhhabu ya salaf akataja kwamba salaf ndio watu wa hadithi na sunna na jamaa wazi Sheikh al-Islam ameyasema maneno haya katika majmuu fatawa وقال الإمام أبو حاتم الرازي الحافظ أبي حاتم الرازي الحافظ سمى من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر sawa katika alama za watu wa bida wazushi ni kuwatukana na kuwasema vibaya watu wa athari yani watu maana salafu saleh ahli sunna wal jamaa na utaona hili hata katika jamii hizi ambazo tunaishi nazo kama ukitaka kujua huyu ni mtu wa bid'a utakuta anaanza kuwasema vibaya watu watu athari واخرج الخطيب رحمه الله تعالى في شرف اصحاب الحديث بسند صحيح عن احمد ابن سنان القطاني أنه قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه سأه على سيما الإمام الخطيب رحمه الله تعالى على سيما كتب chake sharaf ashabi lhadith kasanadi دي kutoka kwa أحمد ابن سنان القطان anasema Ahmad ibn Sinan al-Qattan laisa fi dunya hapa duniani hakuna mubtadi'un mtu wa bid'a illa wa huwa yubghidu ahla alhadith isiyokuwa mtu huyo atakuwa anawachukia watu wa hadith hakuna mtu wa bid'a isiyokuwa anawachukia watu wa hadith nuzi azama fa idha bitada arrajul mtu akifanya bid'a nuzi halawatul hadithi min qalbihi ule uonjo eh, onjo au ladha ya hadithi huondolewa katika moyo wake, anakuwa hapendi hadithi. Mmeelewana eh? Na watu hapa walikuwa wanajidai kwamba wao ni watu wa hadithi, yani watu wa sunna, sawa? Watu wa sunna kwa muda wa miaka mingi sana wamekuwa wakizibeza hadithi, wamekuwa hawazitaki hadithi, bali kila anayesema kwa hadithi anaonekana amesema amesema maneno yaliyokuwa mabaya kabisa ambayo hayafai kusemwa na akibezwa mbele za watu sawa akibezwa katika jamii na kuonekana kwamba ni mtu duni bali watu hawa wakawa hawataki kusikia kitu kinaitwa akida na akisikia akida anasema akida akida hii akida ndio maana yake nini sasa watu kama hawa ni watu wa bid'a wazi kwa sababu hawana ladha hawasikii ladha ya hadithi katika hawana ladha ya hadithi katika nafsi zao kisha akasema wa sababu hadhihi tasmiya bayanahu al-hafidh al-lalakai sasa sababu ya kuitwa kwa jina hili la hadith al-athar amebainisha al-Imam al-Lalakai rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Sharh Usul Itiqadi Ahli Sunna wal Jamaa biqaulihi akisema thumma kullu man i'taqada madhhaban kisha kila ambaye aliyeitikadi aliyeitikadi madhhabi fulani fa ila sahibi makalatihi allati ahdathaha yantasibu sawa basi kwa yule mwenye yale maneno ali, yani, yule mwenye maneno yake aliyazusha hayo madhehebu basi mtu huyo aliyoitakidi madhehebu haya ataitakidi kwa yule aliyozusha madhehebu ndio maana watu wa athar na watu wa hadithi kwa sababu ni watu ambao wanafuata maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wameitwa ni ahlul hadithi na ahlul athar wazi kwa hiyo ni jina linalokunasibisha wewe na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wewe unajinasibisha na maneno ya mtume sasa ni jina linalokunasibisha wewe na masahaba kwa sababu wewe unajinasibu na maneno ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wazi kwa maana ukaitwa wewe ahlul athar au ahlul al كلام واضح يا جماعة أما يا مياه شيخ ناني الإمام الحافظ الألالكا ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتهي وإلى رأيه يستند نكون رأيك إنه أنا يجميع إلا أصحاب الحديث سكوات الحديث فإن فإن صاحب مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح يا جماعة حقيقة bwana mwenye maneno yao sawa yani maneno ya watu wa hadithi sawa maneno ya watu hadithi ni maneno ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fahum ilahi yantasibun hawa hadithi kwa mtume wanajinasibisha wa ila ilmihi yastanidun na kwenye ilmi ya mtume sallallahu anaegemea au anategemea wabihi yastadillun na kwake mtume ndio wana nini wanastadilla kala rasulullah sallam kala rasulullah sallam qala rasulullah sallam ndio eh wa ilaihi yafzaun na kwake ndio wanakimbilia wa biraihi yaqtadun na kwa rai yake wanaiga wa bidhalika yaftarikhuna na kwa yote haya yaliyotangulia wanajifakharisha واضح الانتساب يفتخرون بانتساب إليه وبالاعتماد إلى علمه وبالاستدلال بقوله أليس كذلك ينتسبون بكل شيء التي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أداء سنته بقربهم منه يصولون sawa na kwa wale maadui wa sunna zake mtume saa sallama eh kuwakurubia minhu yasuluna yakharuna wanakuwa wasusuavu yani wanapowakurubia maadui wa sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wanakuwa wasusuavu wanakuwa wasusuavu leo watu wana wanaozesha wanawaita mahurafi eh kwenye misiba yao wanaita mahurafi afu kesha anajiita yeye salafi anajiita ahlus sunna jamaa sunna gani ulikuwa nayo na si kwamba upo sehemu ambapo ni waislamu tu lakini watu wa sunna wenzako wapo watu wa sunna wapo sasa mimi bana mimi nimeshindwa bwana, watu wamenishinda. Wewe sio salafi wala wewe sio sunna wal jamaa. sunna na watu aina hii wanapowakurubia watu wa bid'a, wale maadui wasio salama, wao wanakuwa wasusuwavu, wanakuwa na misimamo migumu. Wazi? faman yuwazihim fi sharafi dhikr wa yubahihim fi sahati al-fakhr wa ulumi hivi ni nani ambaye atakayewafanana hawa katika leo utukufu wa utajo kwamba wakitajwa wao na wakitajwa na wengine watakuwa wanafanana hakuna mtu ambaye anafanana na ahli sunna wal jamaa katika ule utukufu wa nini wa utajo kwamba kitaja ahli sunna hata ataje mtu mwingine yote hawezi kurudiana na ahli sunna wal jamaa na ni nani ambaye atakaye jifahari katika uwanja wa fahari akiwa na ahli sunna wal jamaa hakuna hakuna mtu atakayekuwa na fahari katika uwanja wa fahari mbele ya sunna jamaa wa uluu wa uluu ismi katika katika ule utukufu wa jina kwa jina la sunna jamaa ndio jina uh, jina tukufu alifana jina lingine kadhalika ndio jina lenye fahari katika viwanja vya eh, kujifahari kadhalika ndio jina lililoko juu idh ismuhum ma'khudhu min min maani alkitabi wa sunna kwa sababu jina la ahl sunna limechukuliwa katika maana za kitabu na sunna yashtamilu alayhima yashtamilu alayhima wazi maana hizo yani jina hilo lina limeenea juu ya sunna na limeenea juu ya kitabu yani ukiangalia jina la sunna aljamaa limeenea kwenye kitabu na nini na sunna litahakukihim bihima kwa kule kuhakikika kwenye vitu hivyo viwili kama ukilitafuta jina al-sunna wal jamaa utalikuta limehakikika kwa uhakika kabisa ndani ya kitabu na na sunna au lihtisasihim biakhdhiha au kwa kule kuhusisha kwao wale ahlusunna waljamaa kwa kulichukua hilo jina fahum mutaraddiduna fi intisabihim ila alhadithi baina dhikri dhikrillahi subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wao mutaraddiduna hawa sunna ni wenye kurejea rejea yani wanarejea rejea katika kujinasibisha kwao katika hadithi ha? kadhalika baina dhikri dhikrillahi subhanahu wa ta'ala katika baina ya kutaja kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake tukufu faqala subhanahu wa ta'ala faqala ta'ala dhikruhu Allah nazzala ahsan alhadith Allah tabaarak wa ta'ala ameteremsha maneno mazuri kwa alquran sawa Allah nazzala ahla alhadith Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha maneno mazuri haya maneno mazuri fa alquran ya nini ni Qur'an kwa ukiangalia anasema shekha hapa fahum hamalatul Quran. Ahl sunna ndio ah wabebaji wa Quran wa ndio watu wa Quran wa ndio wasomaji wa Quran wa ndio wenye kuhifadhi hiyo Quran. Kwa majina lao lina taraddad katika kitabu cha Allah eh na taraddad katika kitabu cha Allah wa baina an yantamu ila hadithi rasulillah na baina baina dhikrillah Allah amelitaja sana kadhalika na baina an yantamu ila hadithillah ila hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na baina ya wao kuegemea katika maneno ya mtume sallam fahum wao ahlusunna nakalatuhu ndio wale wenye kunukuu maneno ya mtume hafadhatuhu hamalatuhu ndio wenye kuyabeba maneno ya mtume fala shaka annahum yastahiquna hadha alisma kwa maana hii hapana shaka kwamba wao ndio wanastahili jina hili liwujudi almaana yaini fihi kwa kule kupatikana maana zote mbili maana ya kitabu na maana ya sunna kwa wao sawa eh wanasema walimushahadatina anna iktibasa an-nas alkitaba wa sunna minhu na kwa kule kushuhudia kwetu kwamba kule kuchukua watu kitabu na sunna wanakichukua kutoka wapi kutoka tumeshuhudia sote kwamba kitabu na sunna kinachukuliwa kutoka wapi ah kutoka kwa watu wa sunna si ndio kutoka kwa watu wa sunna kitabu na sunna kitachukuliwa kwa watu wa sunna hawezi wakichukua kitabu na sunna kwa watu wa bid'a watu wa bid'a hawataki kitabu wala hawataki sunna wao wanataka matamanio wazi naam واعتماد البرية في تصحيحهم عليهم na waja hawa watu hawa sawa eh? wanategemea alsunna wal jamaa ndio waje kusahihisha hadithi na ndio waje wadhoofishe hadithi yani hadithi zitasahihishwa na alsunna na zitadhoofishwa na nini na alsunna na mtu akitaka kukorofisha Qur'ani watakokuja kuisahihisha nani ni alsunna wal jamaa ndio watakokuja kuitetea Qur'ani wakala Sheikh al-Islam akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa nahnu la nani bi ahli al-hadithi al-mukhtasirina ala samaihi sisi hatukusudii watu hadithi eti kwamba ni wale ambao walioishia kuisikiliza tu au kitabati au kuiandika au riwayati hii au kuipokea kwamba mtu akiandika au kusikiliza basi mtu anakuwa ni halul hadithi sawa eh? bal nani bihim kulla man kana haqa bihifdhihi bali sisi tunakusudia alhadithi ah, awe ni kila ambaye alikuwa na haki ya kuhifadhi umarifati na kuijua fahmi na kuifahamu dhahiran wa batin nje na ndani watibaihi dhahiran wa batin na kuifuata nje na ndani sawa ndani na nje wakadhalika ahlul Qur'an pia vile vile ahal alquran maana patikana pia kwenye majmuu fatawa Sheikh al-Islam wa yunzar kadhalika fi kitab lawami al-anwar lis-safarini ukurasa wa 64 naktafi bihadha naktafi bihadha صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين